Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. عمار أرض سنعلي البنود فإننا Kaže Zainul Abidini, ja se stidim od Allaha da vidim svog brata za kojeg molim da mu Allah Đalešanuhu podari džennet i najveće blagodati u džennetu, a ja škrtarim od njega dunjalu. Da me Allah ne prozove na sudnjem danu i ne kaže da je džennet bio u tvojoj ruci škrtario. أينما كنا أينما صرنا مرسلنا لا إله إلا الله O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. I iz oholosti ne okreće od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvali sa Bog. مضينا جنودا أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga braćo i cijene sestre, večeras, inša Allah, u našem predavanju govorimo o odgoju islamske generacije ili odgoju islamskih generacija. Mi znamo da od vrijednosti islama, odnosno od vrijednosti ove vjere i njene koristi za čovječanstvo, jeste to što je ta vjera došla sa cjelovitim programom i potpunim programom za odgoj čovjeka, prije svega čovjeka kao ličnosti, čovjeka kao pojedinca, a također za izgradnju generacija i izgradnju jedne posebne svoje vrsne civilizacije i kulture, a Islam je došao i Allah je objavio Islam preko Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem upravo radi promjene ljudskosti u pozitivnom smislu i radi izvođenja čovjeka iz tmina kufra, iz tmina zablude, iz tmina neznanja u svjetlo tevhida, znanja, upute i postojanosti, kako kaže Allah Đalešanu u suri Maide, u ajetu broj 16, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه Allah Đalešanuhu s Kur'anom, odnosno sa Islamom, upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. I dosta je, braćo i sestre, ponosa Islamu. Dosta je ponosa i veličine Islamu samo ako konstatujemo i kažemo da su čak najveći i otvoreni neprijatelji Islama priznali njegove vrijednosti. Nisu prihvatili Islamu nisu slijedili poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i nisu se pokorili na svoju štetu, ali su priznali islamu njegovu veličinu. Zato jedan od orientalista kaže da se nisu pojavili Arapi sa islamom na istorijskoj pozornici evropska renesansa i evropska kultura i napredak bi kasnio mnogo vjekova. To je jedna od izreka, ali posebna jedna izreka koju ću citirati vezana je za Bernarda Shawa koji je rekao za islam. Islam je jedinstvena vjera koja posjeduje snagu da prati razvoj života u različitim fazama. Dakle, da prati razvoj života bez obzira u kojoj fazi čovjek živio, kakav stepen tehničkog napretka dostigao, kakvu kulturu slijedio, u kakvom vaktu živio, Islam je taj koji ga preporaža i Islam je uvijek vječno živ i aktuelan i mlad kad mu se čovjek vrati i obrati na njegove principe. I kaže, ja smatram da Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, treba proglasiti izbaviteljem čovječanstva. I kaže, kada bi se danas našao jedan takav čovjek, sličan njemu, čovječanstvo bi riješilo sve svoje probleme. Pogledajte, dakle, jedan nevjernik šta govori o islamu i o njegovoj veličini. A zbog čega? Jer ljudi su proučavali, odnosno izmislili orientalizam i angažovali ljude na tom polju da bi se borili protiv islama. Međutim, među njima je bilo onih koji, uslovno rečeno, hajmo kazati, su bili objektivni. Pa su vidjeli da je Muhammed sallallahu sellem sa islamom od jedne divlje zajednice izgradio najcivilizovaniju i najkulturniju zajednicu. Izgradio idealno društvo. Pa su rekli, a ovdje nešto ima, Nemoguće je da jedan insan koji izmisli ideju iz svoje glave da tako nešto napravi. Nažalost, taj čovjek nije prihvatio, odnosno nije primio islam. Kada je islamski šarijat opisan dakle, kao božanski i kada ga karakteriše cjelovitost, sveobuhvatnost i moć obnove i stalnog trajanja, da li se njegovi sveobuhvatni principi, obnoviteljski principi, da li su oni samo puka ideja u glavama, odnosno u mozgovima ljudi, ili su to napisani reci u knjigama ili je se taj šerijat ostvario u praksi? Odgovor na ovo pitanje svakako ćemo prepustiti Sejdu Kutbu Rahmetullahi Aleyhi, koji u jednoj svojoj knjizi kaže pobjedio je Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem onoga dana kada je od svojih ashaba izgradio i odgojio žive likove imana koji su jeli hranu i hodali po trgovima kada je od svakog od njih izgradio i obrazovao živi Kur'an koji hoda zemljom i kada je od svakog pojedinca načinio primjerak ili uzorak od tjelovljenog islama. Tako kad ga gledaš, vidiš u njemu islam. Sami tekstovi, kaže Sejid Kut dalje, ne mogu sačiniti ništa. Sam mushaf ne može djelovati dok ne postane čovjek, uslovno rečeno čovjek. Sami principi ne mogu živjeti i opstati dok ne postanu ponašanje. Allahi su ovo velike riječi. Sejid Kut, rahmetullahi alehi, kaže učenjaci, on nije spadao u red u lemej u red onih ljudi koji su bili učenjaci, koji su poznavali šarijat. On je bio književnik i lutao je kroz život. Ali na kraju kad je prihvatio islam, čvrsto se latio Allahovog užeta i slijedio je Kur'an i sunnet i napisao je mnoga svoja djela. Zbog jednog od tih djela znakovi na putu je osuđen, osuđen na smrt. Zašto? Zato što niko nije tako kao on, kažu učenjaci, opisao džahilijet, savremeni džahilijet, džahilijet 20. stoljeća i niko kao on nije uspio da probudi onu fitru, posebno kod omladine, kod studenta, kod srednjoškolaca, kod mladih ljudi i da ih usmjeri ka Kur'anu, kao proučavanjem Kur'ana i sunneta, kao vraćanju islamu. Zbog toga je bio opasan, mada, kažemo, nije bio iz reda one uleme kako se to podrazumijava u šarijatu. I mi znamo iz našeg života da je to tako. Kur'an koji stoji na rafi, kojega smo mi čuvali godinama, radi bereketa, radi nafakije, radi zdravlja, radi ohoga, radi onoga, nije nam pomogao u tom pogledu. I nije ga Allah zbog toga ni objavio. Allah je objavio Kur'an da se po njemu živi i da čovjek na osnovu Kur'ana izradi sebe, odgoji sebe, svoju porodicu da odgoji i da izradi na tim principima državu. I to je idealno društvo. Zatim, zbog svega toga Muhammed sallallahu alaihi ve sellem za svoj prvi cilj, kaže Sejid Kut, uzima izgradnju i odgoj ljudi, a ne samo puku održanje dersova, a ne samo obična predavanja uzima izgradnju srca, izgradnju ummeta, a ne kitnjaste hutbe koje će držati ljudima. I došao je da izgradi ummet, a ne da uspostavi nekakvu filozofiju. I on je kaže, kuransku ideju, preobrazio u ljude koji su se mogli dodirnuti i vidjeti. I on je jedan jedini primjerak Kur'ana odštampao u stotine i hiljade primjeraka. Ali kaže Sejd Kut, nije odštampao taj Kur'an tintom na listovima, nego je svjetlo Allahove objave odštampao na ljudska srca. Na listove ljudskih srca koja su odgojena na tim principima, odgojena na Kur'anu, koja su kasnije kroz svoj život svjedočila šta u stvari znači Islam i kako Islam preobražava ljudi i kako djeluje na njih. I mi sad pitamo da li na Dunjaluku postojala bolja generacija od ove prve generacije. Od generacije sahaba, koje god hoćete polje života uzmite. Uzmite danas Nauka je danas najinteresantnija. I ljudi je forsiraju, govore o njoj. Jel bilo učenijih od njih? Jel bilo pobožnijih od njih? Jel bilo hrabrijih od njih, boljih boraca? Jel bilo kulturnijih od njih ljudi? Dakle, sve osobine istinske vrijednosti jednog čovjeka, a sahabi su posjedovali. Danas ljudi kad se upute u nauku, proučavaju 30 godina samo jednu oblast. Ili 50 godina, čitav svoj život, čovjek potroši proučavajući hadis. I opet napravi hiljadu propusta tako onaj u fikhu, onaj određene oblasti i tako dalje. Sve su to mutahasisi, dakle, specijalisti u određenim oblastima. Međutim, ashabi su bili specijalisti u svim tim oblastima. Pa zato i Allah Đalešanuhu ističe i spominje u Kur'anu, spominje njihove vrline. A jedna od tih vrlina koju Allah spominje jeste da Allah kaže Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم ove osobine braće i sestre odslikavaju i zoro nam svjedoči i govore zbog čega uspjela prva generacija zašto Allah nam napominje i objavljuje u Kur'anu kakve su bile njihove osobine. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sebi su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Odmah prebacimo to i uporedimo s našim vaktom. Obrnuto. Obrnuto. I odmah dajemo sebi odgovor zbog čega ne uspjevamo. Danas muslimani samilosni prema nevjernicima, a strogi među sobom. Za sitnu stvar posvađa se s muslimanom. Za sitnu stvar ne govori s muslimanom. Ali prema kjafiru blag i samilostan, ne zbog samilosti koju osjećaš prema njemu, ni zato što ga voliš, nego vjerovatno zbog kukavičluka koji osjećaš, zato što je ponižen. A vidjet ćemo te uzroke poniženja, iako i znamo. Kaže Allah što za njih, وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ I oni su malo noću spavali. وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ I oni su u zoru tražili oprosta od Allaha Đalešanuhu. Dakle, to je jedna od njihovih osobina. Ili, kaže uzvišeni, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَكُوا مَا أَهَدُ minhum men kada nahbeh, wa minhum men jintazir. Od mu'mina ima ljudi, ima muškaraca, koji su dali zavjet Allahu, ispunjeno su obećali Allahu. Od njih su oni koji su dali svoje živote na Allahom putu, a drugi to čekaju i očekuju. Dakle, ovo je samo dio od onoga što je objavljeno o plemenitim svojstvima ashaba, odnosno prve generacije, i preko njih je ostvaren, praktično ostvaren Allahov šarijat na zemlji. Preko te generacije. I ostvareno je idealno društvo, ako ga tako možemo nazvati idealno društvo o kojem su maštali sociolozi, političari, filozofi i maštali da ostvari tako nešto. Ali nema šanse da se to ostvari bez sređenja Kur'ana i sunneta. A kako da ne, kaže islamska ulema, kako da ne bude takvo društvo i kako da ne bude ono idealno i kako da ne čeznu za njim duše kada sudija, odnosno kad ja među ashabima je sedio dvije godine, nije bilo nikakvih sporova među njima. Po dvije godine, znamo, da Abu Bakr postavi Omera da bude kad je u Medini, dvije godine nikomu nije došao. Kaže, što ću da sjedim ovdje <laughs> kada kad nema džaba, onaj, uzimam iz Bejtul Mala, iz državne blagajne, para nema nikakvih isporova. A kaže, zbog čega da se parniče kad je Kur'an među njima? Zbog čega da se mrze kad je svako od njih volio svom bratu ne kao sebi, nego više nego sebi? Je li ovo izmišljena stvar? Je li ovo pretjerivanje? Allah Đelešanu to govori. U suri Hašr, da oni više vole njima, više vole jansari i muhađirima, koji se doseljavaju, više vole njima nego sebi, mada im je sama potrebno. Dakle, dotle su izgradili svoje ličnosti i dotle su premijenili Kur'an i sunnet da su više voljeli svome bratu nego sebi. I samo te osobine njihove, ashaba, prenesimo u naše vrijeme i vidimo gdje smo mi u odnosu na te osobine, pa ćemo dobiti odgovor zbog čega je naše stanje takvo kako jeste. I nakon toga su živjele mnoge generacije koji se napajale s tog izvora, koje su uzimale njihov ahlak, njihov edeb, njihov odnos prema Kur'anu i sunnetu, prema životu i bili su vođe. Bili su vođe drugim narodima i bili su ponosni. Dok nije došlo vrijeme kada su muslimani napustili suđenje po islamu, suđenje po Allahovom zakonu i kada su nestali tragovi hilafeta i kada su neprijatelji islama uspjeli da pocijepaju ovaj ummet i da ostvare svoj prljavi i svoj pogani cilj i kada su od ovoga ummeta izgradili jedan samoubilački narod, koji se međusobno glože, podijelili ga na države i državice, rasparčali ga, koji se rukovodi strašću, pohlepom za koji nema istinskog cilja, koji će mu povratiti nekadašnji ponos i slavu. Izgleda da ima puno muslimana, je tako? Međutim, slabi smo, kopjena. Izgledamo jedinstveni, Jer stalno kad govorimo, kad vazimo, kad pričamo, spominjamo milijardi 300 miliona muslimana. Međutim, srca razdvojena, srca razdvojena. Dakle, takvo je stanje kod ummeta, tako da su čak mnoge vrhunske daje u našem vaktu, u našem vremenu, čak da ne kažem učenjaci, govorili islamski, bili toliki pesimisti, kad vide kakvo je stanje ummeta, govorili su ovo je nemoguće da se vrati. Ovo je osuđeno na propast i ovdje se ne može ništa uraditi. Ovdje se ne može ništa učiniti i govorili su ovo je ahiri zaman, ovo je posljednje vrijeme kada je poslanik sada selem preporučio da će doći takav vakat, da će čovjeku biti najbolje da uzme svoje stado i da ide u planinu, da tako sačuva svoju vjeru. Ova očajna predođba, braćo i sestre, o nemogućnosti popravljanja stanja među muslimanima proizilazi iz troje, kako kažu islamski učenjaci. Prvo, iz neznanja o prirodi ove vjere, za koju su vidjeli svoji kjafri i potvrdili da ima snagu da mijenja ljude. Wallahi preko noći, a mi smo toga svjedoci preko noći islam kad mu se čovjek vrati ima snage da promijeni čovjeka od najvećeg džahila da napravi najpobožnijeg čovjeka tako ne samo i pojedinca nego kompletno društvo kao što je učinio s prvom generacijom zatim ono što stvara pogrešnu predođbu jeste ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti osobina koja je nas jako istreknuta kod muslimana i treće nepoznavanje cilja istinskog cilja zbog kojeg je Allah Đelešanohu stvorio ljude. I onoga dana kada muslimani shvate da je islam vjera snage i da je Allah Đelešanohu objavio ajet koji slobodno može biti parola ili maksima za to. Da svugdje kažemo da islam potencira to. Jeste kuranski ajet sura Enfal gdje Allah kaže وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ كُوَّ Pripremite protiv njih koliko god možete snage. Protiv nevjernika koliko god možete snage pripremite. Zar to nije istina? I zar muslimani treba se pripremaju stalno? Allah nas upozorava preko ovog ajeta. Zatim, kad muslimani shvate da je islam vjera ilma, šarijatsko prije svega, šarijatskog ilma, Allah što kaže, vakur rabbi zidni ilma. Upućuje poslanika sa sallam da uči tu dovu i sve vjernike koji slijede Allahu vjeru. Gospodaru, povećaj mi znanje. Također svako korisno znanje, ovaj sajet ne odnosi na dunjaločko znanje, na šarijatsko znanje prije svega, ali svako korisno znanje vjernik treba da nauči i vjernica normalno da ne bude to znanje samo sebi svrha nego da ga iskoristi na putu do dženneta na putu do Allahovog zadovoljstva zatim kada shvate muslimani i muslimanke da islam naziva čovjeka Allahovim namjesnikom na zemlji i da je njemu sve podredio, da on treba da upravlja zemljom, da je eksploatiše, da je iskoristi, da olakša sebi život. I kad shvati da je Islam uzdigao i počastio čovjeka, kaže uzvišeni, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Kaže uzvišeni, mi smo odlikovali sinove Ademove iznad ostalih i dali im da kopnom i morem putuju i odlikovali nad mnogim stvorenjima, nad mnogim od onih koje smo mi stvorili. I kada shvate da Islam smatra čovjeka odgovornim za blagodat koju je Allah ženom podario, za razum, za pamet, za sve njegove organe, za zdravlje i za sve ostale blagodate od Allaha dželle kako kaže uzvišeni: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, in sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Dakle, ne povodi se za onim što ne znaš, ne govori onome što ne znaš, ne upuse se ono što ne znaš, zaista će i sluh i vid i razum biti pitan, odnosno čovjek će biti odgovoran za te blagod pred Allahom Đelešanuhu. Zatim, kada muslimani shvate da je islam vjera razmišljanja, razmišljanja i promišljanja o Allahovim ajetima i da je islam vjera rada i aktivnosti i kada shvate da je islam vjera ponosa, da je Allah Đelešanuhu dao muslimanima ponos i veličinu, makar sami bili. Wallahi, ko drugi posljedi ponos i veličinu? ko drugi posjeduje ponos i veličinu do muslimani. I da je obaveza da musliman nosi taj svoj ponos i da ga drugima pokazuje kroz svoje djelo, kroz svoju praksu, kroz svoj život, da izgleda najnormalnije stvorenje, da izgleda tako da, da se dopadne drugima, da bude uzor i da bude uzrok i sebe upute drugih ljudi. Nek si sam, u najkršćanskoj državi, u, u najgoroj državi, među najgorim stvorenjima, ti će biti primjećan. Bićeš ti napadan, bićeš ti, ali ako budeš ponosan, ako budeš istinski musliman, sigurno će te svi uvažavati. I tvoji neprijatelji, tvoji neprijatelji će te uvažavati i vidjet će u tebi ličnost. Jer Allah kaže istinu. Walillahi l'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Zaista ponos pripada Allahu i njegovom poslaniku i mu'minima. I kada se muslimani oslobode, a prije svih njihove vođe, odnosno ulema, kada se oslobode Dunjaluka i pohlepe za Dunjalukom i učine upućivanje ljudi i poučavanje ljudi i popravljanje društva, popravljanje stanja u društvu svojim glavnim ciljem u ime Allaha Đelešanu, ne bojići se ničeg prekora na tom putu i kada se oslobode kukavičluka i kada se oslobode straha od smrti, onda će se promijeniti njihovo stanje. Onda će Allah Đelešanu zamijeniti poniženje ponosom i zamijenit će strah sigurnošću i kada shvate da je njihov cilj robovanje Allahu Đelešanu, cilj stvaranja, kaže uzvišeni, ma halaktul jinna wal insa illa li ja'budun, nisam stvoren džinna i ljude nego da me obožavaju, kaže uzvišeni. Dakle, to je cilj tvoga života. A šta znači to robovanje obožavanje Allaha Đelešanu? To znači poniznost i predanost putu Islama. Bez toga nema ostvarivanja ljudske ličnosti nema ostvarivanja onog tvog cilja zbog koje je Allah Đelešanu stvorio. Zatim, to znači nošenje emaneta, braćo i sestre, koje ga su odbile nebesa, zemlja i planine. To je težak emanet. To znači robovanje Allahu Đelešanu. Sva stvorenja su odbila da nose to, osim čovjeka. On je sam sebi zulum učinio s tim, ali u tome se krije velika mudrost. I u nošenju tog emaneta čovjek se potvrđuje kao ličnost. I to je odbijanje, i to znači odbijanje svih drugih ideja, svih drugih pogleda na život, svih drugih učenja koje ne proizilaze iz Kur'ana i iz sunata Rasula sallallahu ve sellem. Kako postići sve ovo? Koja su sredstva i koji putevi do ovog uzvišenog cilja? Odgovor je, braćovi i sestre, u jednoj riječi. To je odgoj. Odgoj. A odgoj ima više svojih značenja, više svojih polja, djelovanja i mi kao roditelji, kao daje, kao učitelji, kao vođe, odgovorni smo za odgoj pred Allahom Đalašanuhu za buduće generacije. I da bi uspjeli braće i sestre u tome, da bi odgojili naše duše, kako kaže uzvišeni koji su skone zlu, i da bi očistili naša srca za koje je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, inne fil jesedi mudla idha salahat salahal jesedu kullu wa idha fasadat fasadal jesedu kullu zaista u tijelu ima jedan organ koji ako je zdrav zdravo je cijelo tijelo ako je on bolestan i ako je on pokvaren bolesno i pokvareno cijelo tijelo a to je srce i moramo se vratiti putevima odgoja koje su koristile prve generacije i koje su uspjele na dunjaluku i na ahiretu. مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنود أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله عمار أرض سنعلي البنود فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنود مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنود أعطينا جنودا سنعلي البنودا أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا أينما كنا أينما صرنا موسى لا إله إلا الله عمار أرض سنعلي البنودا فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا Sada ćemo sada spomenuti neke puteve i metode odgoja vezane za prve generacije koji su njih dovele do tako visokog stepena i na Dunjaluku i na Hiretu. Prvi metod, braćo i sestre, u odgoju ličnosti, a također u odgoju porodice, odgoju generacija, jeste strah od Allaha Đaranu. Zbog čega spominjemo prvo ovu osobinu? Prvo ovaj put, ovu vrijednost, strah od Allaha dželle. Kaže uzvišeni: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsan lil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa." A onaj ko se bude bojao stajanja pred Allahom dželle šanuhu i sačuva se od strasti, tome će džennet biti prebivalište. Zašto? Ko se bude Allaha bojao, on neće nikog drugog bojati. To je poruka. Dakle, ko se bude boja onoga koga se treba bojati, gospodara svjetova koji te je stvorio i zadužio te sa određenim stvarima, i odredio cilj tvoga života i koji će te ponovo uzeti i usmrtiti i pred kojim će odgovarati za svoja djela, za ono što si radio, zbog čega si bio odgovoran, taj se nikog drugog neće bojati. U suprotnom, ako bude slijedio strast, ako se ne oslobodiš slijedjenja strasti, onda ćeš se bojati svakog drugog osim Allaha Đalešanu. I bit ćeš ponižen i prezren ćeš hodati po zemlji i bojat ćeš se, što kažu, svoje sjene. Mislićeš da su svi gledu uprti u tebe, čim iziđeš na ulicu a nije tako. A to je poniženje koje Allah spušta na one koji spoznaju istinu, pa se okrenu od njih. Kako kaže Abdullah ibn Sa'ud, koji je govorio, vi živite u vremenu u kojem istina upravlja strašću. Ljudi su spoznali istinu i čak su svoju strast podredili toj istini. Ako ga strast vodi u jednu stranu, iman ga vraća na drugu stranu. Iman ga vraća u pravu kolotečinu. A kada doći će vrijeme kada će strast upravljati istinom. I ja se kaže utječem Allahu od takvog vremena Dakle, taj njihov strah je bio usmjeren samo prema Allahu Đelešanuhu. I taj strah je učinio ponosnim braćo i sestre. Strah od Allaha čovjeka čini potpuno slobodnim. Potpuno slobodnim i neovisnim od svih svjetova osim od Allaha Đelešanuhu. Wallah je tako. Zato se mi čudimo njihovoj hrabrosti. Zato se čudimo tim veličinama Kako su bili ne samo vojskovođe, nego svi muslimani, svi ashabi, čak djeca njihova. Pa pogledajte jednog ashaba Kutejbu al-Bahilija, koji kada je ušao duboko u tatarsku zemlju, obraćamo se jedan njegov drugi kaže o Kutejbe zaista si duboko ušao u tuđu zemlju u neprijateljsku zemlju a kaže ti znaš da je Allah podijelio dane među ljudima jedan je dan protiv tebe jedan dan za tebe kao što smo do sad pobjeđivali tako možemo biti poraženi možda još žešći nego što smo mi njih porazili savjetujem da se vrati ili da malo stane da malo ustukne a šta odgovara Kutejbe Kaj tako mi Allaha nisam ušao ni zbog čeg drugog u njihovu zemlju, nego zbog toga što sam potpuno siguran da je pobjeda od Allaha Đalešanu. I što sam potpuno siguran da kada ti dođe eđel dan smrti ne koristiti opreznost i ne koristiti poput ne ono što ti spremaš od dunjalu kaj što ti go milaš. Pa mi je rekao ovaj njegov drug, idi, neka ti je sa srećom, kad je tako. I tako su svoji djece odgajali. Znamo za dječaka iz te prve generacije koji dolazi u saf pred Uhud, Dolazi u Safi, krije se za svog rođaka. Pa mu on kaže, šta kriješ se? Je se to prepu, Strah te? Kaj nije vallahi, nego strah me, da me poslanik ne vidi pa da me ne izvuče iz Safa. Da me ne vrati kući. Da me ne vrati kući, da se ne borim. To je odgoj. Odgoj na islamu. Odgoj na strahu samo od Allaha Želešanu. A to je plemenita osobina. Ako nje nema, onda je čovjek kukavica. Onda je čovjek ponižen i prezren i jadan u svojim očima, a i očima drugog svijeta. Primjer Abdullaha ibn Zubeira, Abdullah ibn Zubair kao dječak od 9 godina igra se sa djecom na putu, a znamo za Omera kako je bio radijalotan strog. Tada kao halifa, kad ga ashabi vide, odrasli ljudi bježe od njega. Ne zbog zuluma njegov, što mi, nego zbog njegove strogosti. Strogosti u pravdi. Pa tako kad se ashabi jedan put razbježali od njega, pitao je zbog čega bježite. Kaže, ti si strog Omere, zato se se bojimo. Kaj je vam činim zulum? Je vam činim nepravdu? u toj svojoj strogosti, kaj nisi, vallahi si pravedan, kaj ja molim Allaha da vam poveća strah od mene. Kad vam ne činim zulum i najlazi pored djece koja se gledala na putu, među kojima je bio Abdullah i Zubeir i svi se razbježali, osim Abdullah i Zubeira. Devet godina djete ima. Pa prilazi on i kaže, dječače, zašto ti nisi pobjegao? Kaj zbog čega da bježim? Nisam ništa skrivio. Nisam nikakvu grešku napravio. Zašto da bježim? Nisam učinio grije prema Allahu, Đelešanuhu, pa da se stidim tebe kao halifi, a nisam tebi nešto nažao učinio. Kaže Omer, zaista si ti sin svoga oca. Zubeir, koji je vodio tog istog Abdullaha u najžešće bitke kada imao 12 godina. Odgajani su samo na strahu od Allaha Đelešanu. I zato često puta mi ni sami ne možemo da povjerujemo koliko su hrabrost posjedovali. Čak se nisu stručavali ni malo da odu pred najveće silnike, najveće tagute vladare da im kažu istinu da i pozovu Islam. Da kažu zbog čega su došli, zbog čega je Allah stvorio, zbog čega su slijedili poslanika da izvedu ljude, iz robovanja ljudi, dobavanje gospodara ljudi. To je cilj života. Zatim, druga osobina, odnosno drugi metod u odgoju duše i odgoju generacija muslimanski jeste učenje duše strpljivosti. Kaže Allah što vam svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam Vasbir nepse kema alladine jada'una rabbehum bil gadati vel aši i uriduna vajha i budi strpljiv sa onima koji su kod tebe, koji, koji tebe slijede i koji se mole Allahu Đelešanom ujutro i naveći, želeći njegovo lice, odnosno njegovo zadovoljstvo. Zbog čega i zbog koga je obiljen ovaj ajet? Kaže sad mi Vekas priča, kad naše storice smo bili kod poslanika, miskini, slabići, oni koji su nekad bili robovi, primili Islam i Allah i počastio time i uzdigao na visoke stepene, pa su došli kurejši i kažu otjeraj ovi, pa ćemo onda mi s tobom sjediti. I kaže sad mi Vekas, možda je nešto poniklo u duši poslanika, sada tada, ne da otjera ovi, nego da možda i za ove vođe Kurejša organizuje poseban sastanak, poseban skup ne bili prihvatili islam. Pa Allah kaj ne tjeraj. Ne tjeraj te koji su prihvatili islam, oni su veličine, oni su istinske ličnosti. Mani se ovih zavodnika, taguta koji pokušavaju da te odvode, odvedu od pravog puta, da te odvedu od dave i pozva u Allahu u vjeru. Duša je sklona zlu i voli slobodu kako danas ljudi razumijevaju slobodu. Ne voli granice, ne voli ograničenja. I kad govoriš čovjeku, o namazu, o ostavljanju alkohola, o ostavljanju zinaluka, o ostavljanju loših stvari i ti moju slobodu ograničavaš, ti mene da ograničavaš i da mene sputavaš, a vallahi ta sloboda znači ropstvo. Najcrniji vid ropstva. Kome? Strasti svojoj. Najnižoj strasti sada čovjek pokorava kad se ne pokorava i kad ne čuva Allahove granice koje Allah uspostavio. Dakle, duša ga odvodi od onoga što ga približava Allahu Đelešanu, što ga približava džennetu, a e, približava ga džehennemu i džehennemskoj vatri. Zato je rekao Biš el Hafi, kada je putovao sam jedan put sa svojim prijateljem i on je ožednio i došli smo do jednog bunara, hoće da pije, ja mu kažem, hajde produži, napićemo se na drugom bunaru. Pa smo došli do drugog bunara, ja mu kažem, hajde idemo dalje, došemo do trećeg. I tako smo prošli sve bunareve, a nismo se napili vode ja mu kažem, tako prolazi dunjaluk tako skončava njega, nema ga. A ti ožedniš, misliš, gotovo, skapao si, nema ništa. A ako ne udovoljiš duši, tada umrćeš. A nije tako. Nije tako, nego to su iskušenje, zato je sabr Allah je ženo propisao. I zato su ashabi prve generacije shvatili što znači sabr. I imale su ga i posjedovali i zrada su svoje duše na sabru i svoja pokoljenja. Zatim, podnošenje i trpljenje u ime Allaha Đelešanu, trpljenje na istini, kako kaže imam Buhari da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, džennet je popločan te gobama ili prekrivenje te gobama, iskušenjima, a džehennem strastima i slastima i užicima. I zaista je tako. Ali taj džennetski prekrivač nije od platna, nije od kože, nego od belaja, od iskušenja. I čovjek vjernik neće ući u džennet dok ne raskine taj prekrivač. Dakle, dok se ne ispeče na iskušenjima, na raznim iskušenjima, na raznim belajima, ne samo na raznim kušnjama, ne samo na kušnjama poput zatvora, poput borbe, poput džihada, poput mučenja, poput gladi i tako dalje, nego borbe protiv svoje duše iznutra, protiv loših osobina koje čovjek ima kod sebe, protiv onoga što ga duša nagovara i šeitan, da zavidi, da mrzi, da zlo misli o svojoj braći i tako dalje. Pogledajte što je rekao na tabina, razumijevajući ovo e, odgajanje duše na tim iskušenjima. I stalno bdijenje nad svojom dušom, što je rekao? Kad 20 godina sam tražio i čeznuo za jednom stvari, još je nisam našao. I još je nisam postigao, a neću pre sada je tražim. A to je šutnja onome što me se ne tiče. 20 godina pokušao da se izbori s tom osobinom, da šuti onome što ga se neće i nije uspio ali kada neću prestati da se borim s tim. Zatim, sačuvanost od pohlepe, jer kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ يُوكَ شُحَ نَفْسِي فَاُلَيْكَمُ الْمُفْلِحُونَ Onaj ko se pohlepe sačuva, on je uspio. I pohlepa je jedna od naj, najistaknutijih svojstava duše. Znači, duša te stalno sprečava čovjeka, stalno svakog insana njegova duša, ako hoćemo to sve da priznamo, a priznali priznali, tako je, odvraćate od istine odvraćate od Allahovog puta, udaljavate od Allaha Đelešanuhu. I ovo se razumijeli prve generacije, pa su se čuvale pohlepe. Ebu Hayyaj al-Asti, jedan od tavina, kaže, vidio sam čovjeka kako tavafi oko Kabe. Tavafi oko Kabe uči samo jednu dovu. Samo jednu jedinu dovu. Uči dovu Allahumma qinni shuha nafsi. Gospodaru, sačuvaj me pohlepe. Spasi me pohlepe. Pa je toliko učio dovu da sam ja prišao i rekao, zašto stalno učiš tu dovu? Što ne učiš neku drugu dovu? Pa kaže, zbog toga što ako me Allah sačuva pohlepe, sačuvat će me zinaluka, sačuvat će me krađe, sačuvat će me haram i metka, sačuvat će me svega onoga što je loše. Pohlepa. Uzrok svih ovih drugih loših svoje se osobina. Kaže, pa sam u njemu prepoznao nikog drugog nego Abdurrahman ibn Auf. Ashab Rasula sallallahu alaihi sallam. Abdurrahman ibn Auf uči ovu dovu stalno, tavafeći oko Kaabi. Nakon toga dolazi osobina koji su pozivali ashabi na koji su odgajali sebe i svoje generacije jeste tevakul i oslanjanje samo na Allaha dželle Đalešanohu. Muhammed ibn Imran kaže da je čovjek pitao Hatimul asamma poznatog tabijina na čemu zasniva svoj tevekul koji je bio poznat po tevekulu bio je čovjek ličnost, gromada čovjek kome su se divili ljudi kad ga vidi zbog njegove iskrenosti zbog njegove pobožnosti, postojanosti u vjeri zbog istikame i ustrajnosti i sabra na svim iskušenjima Pa kaže, na čemu zasnivaš svoj tevakul? Kaže, na četiri osobine. Prvo saznao sam da moj nafaku neće niko drugi pojesti. Pa mi se duša smirila na tome. Drugo, saznao sam da moj posao, moje dijelo neće uraditi niko drugi. Pa sam mu se posvetio. Treći, saznao sam da će smrt doći iznenada pa sam je ja pretekao. Dakle, pripremio sam se za smrt. Kad god dođe, ja spreman. I četvrto, saznao sam i znam da se ne mogu nigdje sakriti od Allaha Đalešanu, pa ga se stidim. Dakle, to su četiri osobine. Četiri osobine na kojima ja zasnivam svoj tevakul i osnovac na Allaha Đalešanu. Rizk u Allaha i rukama. Ono što ti Allah odredio, propisao, to ćeš dobiti, to ćete stići kad bi bježao od toga. Kao što se spominje slučaj također sa Hatimom na samom da je tavafi oko Kabe kad mi došao čovjek i kaže pouči me kuranskom ajetu, pouči me onome što ti znaš. Pa mi je citirao kuranski ajet, kaj zapamtio ovaj ajet u kojem Allah Žešanu kaže وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ I na nebesima vam je obskrba i ono što očekujete. I dosta mi je kaj. Otišao je, vratio se iduće godine ponovo na hađ i našao opet Hatimu na samma kod Kabe i kaže mu, Wallahi je istinu rekao Allah. Ja sam se osvjedočio na sebi da je to istina. Pouči me drugom ajetu. odmu citira sljedeći ajet i kaže fa wa rabbi samai wal ard innahu la haqqu mithla ma annakum tantikun kaže tako mi gospodara nebesa i zemlje, to je istina da kada vam je opskrana nebesima kao što istina da govorite da imate moć govora pa kaže ovaj beduin hatmu na sam koji je to nitko natirao Allaha da se tako zakune kakav je to prostak natirao Allaha da se tako zakune zar se nije uvjerio da je opskrba u Allahu rukama da Allah daje nefaku Djelo isto tako. Ne, ne misli se ovdje na dunjalučko djelo, nego na hresko djelo. Dunjalučko djelo, nešto dunjalučkog posla, kad čovjek treba da uradi, a zna da ga može neko drugi uraditi ili zamijeniti, on se razljeni. I nije mu puno, uradit će neko drugi. Međutim, ahiretsko djelo. Wa an lejse lil insan illa ma sa'a. I čovjek neće biti pitan izašto, nego niti će dobiti šta, osim ono što je sam uradio. To ćeš naći na sudnjem danu. Aha, onda, kad zna da je tako, onda neće prepustiti, zna da neće niko raditi drugi njegovo djelo on će to uraditi i bit će za odgovoran. I to mu'mini zaju i stalno zato bdiju i zato su aktivni. Zato mu'min ne može biti neaktivan. Ne može biti nemaran. Ne može, ne smije mu'min dozvoliti mu'minka da se čuje iz njihove usta kad ne znam šta ću raditi. Dosadno mi je. Ne, nego samo jedna Nemam vremena. Malo vremena. Kad bi se moglo produžiti da se što više radi za ahiret, da se što više ibadeti, uči, privređuje i da se priprema poputina za ahiret, jer zaista je put dug i težak i odgovornost od Allahom velika. A također i smrt. Smrt svakako dolazi, ne možeš je izbjeći, zato je rekao Mutarrif ibn Shahir, poznati tabin također. Pogledajte, braći i sestre, sve iz prve generacije, sahabi, tabini, tabi, tabini. Kako se razumijeli islam i kako im Allah dao mudrost, čak i u govoru. Kaže, zaista smrt uništi i pokvari užitke onima koji uživaju u dunjaločkim užicima. Zato tražite užitak kome nema smrti, a to je džennet kod Allaha Đalešanuhu. Zatim sljedeća osobina na kojoj su odgajali ashabi, odnosno prve generacije sebe i svoje potomstvo, jesu uzvišene težnje. Prve generacije, braćo i sestre, su odbile sve osim da budu na vrhu osim da budu u visinama, osim da budu vođe po Allahovoj uputi drugim narodima. I oni su i riječju i djelom potvrdili dovu koju Allah uči nas u Kur'anu, kad kaže وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Učini nas vođama bogobojazna. Pogledajte, kakva je dova i kakva je težnja mu'mina da budu ne bogobojazni samo, ne da budu najbolji među ljudima, nego da budu vođe tih najboljih. Dakle, to su te uzvišene težnje. Vjernik se nikada ne smije spustiti niže mora stalno težiti ka visinama. Kao što je rekao Sufjan ibn Ujejne, ako će moji dani biti kao dani glupaka, a moje noći kao noći džahila, kao noći neznalice, šta sam onda uradio sa ilmom koji sam napisao u knjigama? Šta sam onda od toga uradio? Dakle, teži su ka visinama, ka džennetu koji je obećao Allah Đelešanuhu takvima i govorili su gospodaru, samo nas vatra sprečava od spavanja. I kažu, učenjaci za imama Šafiju da bi podijeli noć na tri dijela. Jednu trećinu za pisanje, jednu trećinu za noćni namaz, jednu trećinu za spavanje. A Sulejman Dari mi kaže, čije danas bude kao njegovo juče, njegovo stanje se pogoršalo. Dakle, ako se nije popravilo tvoje stanje danas bolji, i ako nisi danas bolji, ako nisi uradio više dobri dijela nego juče, znači ti si na nuli, odnosno vratio se čak nazad nisi nimao napredovo, stalno stagniraš i tapkaš u jednom mjestu. Zatim, ono što je držalo takvima i što je odgajalo jeste islamsko bratstvo, za koje kaže Resul sallallahu sallam, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete potpuno vjerovati, potpunim imanom, dok se ne budete međusobno voljeli. I pogledajte kako je islamsko bratstvo opisao Hasan Basri, u stvari cilj islamskog bratstva. Kakav je cilj islamskog bratstva? Je li neka dunjalučka korist? Je li neko povezivanje na naši čaru dunjalučkom, dunjalučkim vezama? Kaže, brat koji ti, kada ga god sretneš, podsjeti na Allaha Đalešanuhu, bolji ti je nego od brata koji kad ga god sretneš staviti zlatnik u ruku. To je cilj islamskog bratstva da jedni druge posjećamo na Allaha Đelešanu, da jedni druge jačamo, hrabrimo u dobru, upozoravamo na grijehe, upozoravamo na pogreške, da na taj način jačamo svoju zajednicu, jačamo svoj saf. A Ibn Saud, kad vi iziđme za svoje ashabi, svoje drugove, reci bi im, vi odagnavate moju tugu. Kad vas vidim, kad vidim vaša nurli lica, vaš iman koji zrači iz vaših lica, vi odagnavate na taj način moju tugu. I žrtvovao se od tog vrstva sve. Sav dunjaluk ništa nije moglo spriječiti. Niti se ispriječiti na putu tog bratstva. I pogledajte riječi Zenu Abidina. I dosta je da večeras od ovog djerca zapamtimo samo ovo. Ako samo ovo zapamtimo, dosta je. Kaže Zainul Abidin, ja se stidim od Allaha da vidim svog brata za kojeg molim da mu Allah Đalešanuhu podari džennet i najveće blagodati u džennetu, a ja škrtarim od njega dunjaluk. Da me Allah ne prozove na sudnjem danu i ne kaže da je džennet bio u tvojoj ruci škriptario bi. Veli džennet nije u mojoj ruci, zato molim da mu da Allah džennet, ali uđep ne diraj. Meni Allah nešto dao malo dunjalu, kao to mi ne diraj. A ja ću moliti da ti Allah podari džennet, zato što svakako džennet nije u mojoj ruci. Pogledajte razumijevanja vjeri. A da je znači bio, bojim se da mi Allah ne kaže da sam ti dao nešto od dženneta, opet bi škrtario. Ne bi ga dao nikome. Tako su razumijevali bratstvo s kojim su i preko kojeg su osvojili sav dunjaluk i prenijeli svjetlo Islama. I zadnja stvar jeste dova, dova Allahu Đalešanuhu, jer je ona ibadet, jer Allah prima iskrene dove, nego traži svoju potrebu kod onoga čija su vrata otvorena do sudnjega dana. Jedno. Drugo, koji ti je naredio da tražiš od njega i treće, koji je obećao da će ti dati. I sigurno Allah prima iskrene dove. I mi još uvijek, Allah najbolje zna, ne razumijemo šta znači iskrena dova upućena Allahu Đelešanu. Kao što navodi Ibn Kefir u svom tefsiru, slučaj čovjeka koji je trgovao i na svom konju, natovario je svoju trgovačku robu, sreo ga je čovjek i kaže mu, ja ću ti kazati kraći put do mjesta do kojih putuješ. Pa su krenuli i skrenuli su u mjesto njemu nepoznato. I kad je on to vidio, zatekli su tamo mnoštvo mrtvih ljudi. Pa je ovaj rekao, šta je ovo ovdje? Ja pa doveo sam te ovdje da i tebe ubijem ovako i da uzmem od tebe sav tvoj metak. Pa ja počeo da bježi, on ga uhvati i kaže mu ovaj, eto ti moj metak, samo mene pusti. Kao ovaj metak je svakako moj, nije tvoj. Ja sam ga već uzeo ali ja hoću tebe da ubijem. Dobro, onda me pusti da klanjam dva rekata. Kaže, hajde klanjaj, samo požuri. I stao je čovjek da klanja i kaže, zaboravio sam sve što sam znao od Korana, od straha. Ništa mi ne može na ovom um pas, ne znam ni fatihe, ne znam ništa proučiti. I stajao sam tako, onda mi je rekao, požuri, šta čekaš, šta se zamislio? Pa mi je tada na ovom um pao samo jedan ajet. Emmen yuđibul mutarra idha daahu jakšifu su. Zar onaj koji odagnava tugu i koji se odaziva onome koga zamoli u teškoj nevolji. Kaj, kad sam učio taj ajet, ugledao sam prašinu i vidio sam konjanika kako žurno dolazi na konju. Kad je se približio, vidio sam isukanu sablju kod njega, došao je i očekao glavu, ubio je ovoga, varalići ovoga lopova bandita. Pa sam mu prišao i rekao, tako te Allaha, ko si ti? Kako si saznao za ovo? Otkud si došao? Kad e, ja sam izaslanik onoga koji se nevoljnik odaziva kada ga zamolim nevoljnik. Dakle, ne zaboravimo dovu uputiti Allahu Đelešanomu za sebe, za svoje potomstvo, za svu braću muslimane, sestre muslimanke. Posebno u današnjem vaktu molimo Allaha Đelešanomu za nas i za muslimane da nam Allah olakšava iskušenja. Posebno ovim danima i noćima ne zaboravimo u dovama našu braću koja se nepravedno nalazi po zatvorima i na velikim iskušenjima, a posebno našega brata Šeha Imada, sallallahu alejhi ve i da ga što prije izbavi iz zatvora. Kul kao li hada, ova stakru, hvala kum. Tako ovo molim Allaha za oprost sebi vama, molite ga i vi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك جزاكم الله جنودا سنعلي البنود أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله عمار أرض سنعلي البنود فإننا عشاق بذل قضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنود مضينا جنودا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنود أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله عمار أرض سنعلي البنود فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنود مضينا جنودا سنعلي البنود أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله